e, animaleko domaia dela, hor baginun aukera ezin obea hor e, erritaren zata txikitzea hor uh, saltoki hori, Salt, e, erritarri eskenearen saltoki hori, behar da, jakin behar da dela erri barneko saltoki handiena, eta uh, urte guzian ibiltzen dena, hor bai erritarekin, bai kanpotirekin, eta edabakia izan da, e, ustea xantoki hori, hor, um, kampo, turismo arloko eh, xantoki bat badira beste hainbat horlako errian, eta izanen da bat gehiago, eta ez eh, edo zoin, izanen da xantoki ondiena, eko saltoki ondiena. Pentsatzen dut, autetxeak behar dutela lan hori ukan, eran nahi du, uh, be, inalak egia zentzeko, hori da. Egiten dute kario dela bai, gupentsetan dugu ez zela ainkariago, zan kariago kario dela baino egi erri erosten altzuena. E, eh, galdegin dugu zumbat kostako zen horren erostea, ero eh, hilabeteko manzioaite delakoak zumbateko ziren, mila sortzion euroko hilabetero. Eri batek, ezpeetako erri batek, erreski pagatzen alditu mila euro hilabetero eh, egoitza hori, saltuki hori atxikitzeko. Me ezpeetan, bada araz bat, bada presione azkar bat, hor hartako ere, eh, haintzineko uh, eh, erriko uh, ekipak, eh, autetxeak, boskatu zuten preampzione uh, ahal hori. Preampzione ahal hori, gana edo zerbait saltzen dela erri erdian, erri erdian, izan dadin etxe, izan dadin saltoki, erriak erosten alduela uh, gauza saldoa izanik ere. Badu lehentasun bat, uh, jabetzeko uh, ontasun batetaz. Etxe, ero saltoki. Hori ezagia izan bada, izan zertako, zeintzeko, ja, ze saltoki mota, ze, uh, ze irudi, ze mm, nolako bizia nahi ginoen, ukan, e, gure herrian, er, espeleta da tipi bat, gara gauzak neurtu.